dolcigilo aspartamo, eble cancerogena. La internazia agenteio pri la esplorado de cancero de la monda san organizo classificas nun la dolcigilon aspartamo kiel eble cancerogena. Laula agenteio existas limigitai pruvoi portia contexto. Tio tamen ancora ne changas la recomendoin de la facula comitato de la Monda San Organizo pri la consumo de la dolcigilo. La malalt caloria dolcigilo aspartamo estas aprobita en Europa por la uso kiel sur tabla dolcigilo ca kiel aldona substanzo por nutrajoi exemple en trincajoi, desertoi, dolciajoi, lactoproductoi, magicumo, calorii reductitae productoi, cae productoi por regado de peso. La dolcigilo estas de iardecoi amplexe prilumigita. Laula Europa Autoritato por Securezzo de Nutrajoi, aspartamo estas considerata sur base de profundae securezae priugioi, gis nun, kiel sen problema por la homa consumo. La cancer esplora agenteio basigas sin en sia nova pritaxo nun sur limigita pruvo por la cancerogena efico ce homo rilate alla hepatocela carcinomo quiu estas formo de hepata cancero. Tiu pritaxo basigas sur tri studagioi quiui constatis ne tute claran contexton inter la consumo de artefarite dolcigitae trincagioi cae la risco pri hepata cancero. En studoi cun bestoi montrigis same pli alta nombro de aperoi de tumoroi Tamen, tiui prilumigoi estis criticatai pro la alta doso da dolcigilo cae pro metodicai mancoi. En laboratoriae studoi aperas limigitai indicoi che aspartamo povas causi oxidigan stresson cio povas causi damagioin ce celoi cae ce ties funccioi. Experimentoi indicas crome che la dolci povas iniziati in flaman reagon, cae povas interveni en la mecanismon de la caducigio de celoi. Tio sia vice povas favori la ec eston de cancero. Eble cancerogena estus unu el quar classificae stupoi de la monda san organizo, nome la dua plei malalta, sur tiu stupo trovigas inter alie el folioi de aloe vera, au la laboro en ligno prilaboreio. La novae classificoi respegulas do la forton de scienzae pruvoi, Ciu substanzo povas causi canceron ce homo. Ali flanque ili ne respegulas la riscon disvolvi canceron ce certa doso, Essenza factoro nome estas la quanto, lau quiu oni consumas la dolcigilon. Pritio attentigas la facula comitato por aldonai substanzoi de nutrajoi, quiu occupigas pri la priugio de homai san riscoi, post la consumo de certai substanzoi. La comitato attingis la concludon che ne existas convinca pruvo che aspartamo havas post consumo da magia in efficoin. La comitato reconfirmis la accepteblan tagan doson de null gis quardec miligramoi da aspartamo por ciu kilogramo da corpa peso. Plen cresculo cun septec kilogramoi do devus consumi en tago pli ol nau gis dec quar boteletoin da dietai sen alcoholai trincajoi por superi tiun lim valoron. La giusta classifico, gravas, char homoi consumu mal pli da trincajoi con succero. Oni besonas tiu cele alternativon alla succero.